Եթերում օրացույցն է։ Այսօր ապրիլի 27-ն է, տարվա 117-րդ օրը։ Այսօրը պատմության մեջ 1909 թվականին գահնկեցարվում Օսմանյան կայսրության սուլթան Աբդուլհամիդը։ 1993 թվականին Զամբիայի ֆուտբոլի ազգային հավաքականի բոլոր անդամները զոհվում են Սենեգալ թռչող օթանավի վթարից։ 2005 թվականին Ֆրանսիայի Թուլուզ քաղաքից իր առաջին թռիչքն է իրականացնում երկու հարկանի Airbus A380 օթանավը այսօրը ծնվել են 1791 թվականին ամերիկացի նկարիչ եւ գյուտարար Սեմյուել Մորզեն։ 1837 թվականին նա է հայտնագործել էլեկտրամագնիսական հեռագրական ապարատը, իսկ 1 տարի անց այդ ապարատի համար ոչ այժմ կիրառվող հեռագրական կոդը, որ կոչվում է Մորզեի կոդ այսօրը ծնվել են 1820 թվականին անգլիացի կենսաբան, սոցիոլոգ, փիլիսոփա Հերբերտ Սփենսերը։ Նա պոզիտիվիզմի հիմնադիրներից մեկն է։ 1912 թվականին հայ խորթային քիմիկոս տեխնոլոգ Էդգար Տեր-Ղազարյանը 1915 թվականին հայ մեծանուն բանաստեղծ Հովանես Շիրազը։ Սկզբում գրողն իր բանաստեղծությունները ստորագրում էր Հովանես Շիրակ, սակայն հայ արձակագիր հասարակական գործիչ Ատրպետը առաջարկում է Շիրակը փոխարինել Շիրազով, որովհետև ինչպես ինքն է նկատում, պատանու բանաստեղծություններն Իրանի Վարդաշատ քաղաք Շիրազի վարդերի բուրմունքն ունեն։ Շիրազի ստեղծագործությունները Հայաստանում լույս են տեսել ավելի քան կես միլիոն տպականակով։ Շիրազյան հորդաբուխ եւ հայաշեն խոսքը երկար տարիներ հայրենասիրության ու ազգապահպանման падգամն է վառում աշխարհասփյուր հայության սրտում։ Այսօրը ծնվել են 1953 թվականին ֆրանս-ամերիկացի երգչուհի դերասան Արիել Դոմբալը, 1965 թվականին Արցախյան պատերազմի հերոս Տիգրան Սարգսյանը, 1967 թվականին Նիդերլանդների թագավոր Վիլեմ Ալեքսանդրը, 1969 թվականին Ուկրաինացի ցագումով ամերիկացի ըմբիշ դերասան Վլադիմիր Կոզլովը, 1984 թվականին հոլանդացի երգչուհի, երգահան եւ պարուհի Եվա Սիմոնսը, 1996 թվականին Հայաստանի զինված ուժերի զինծառայող Քյարամ Սովոյանը։ Այսօրը տոնում են Իսրայելում հիշողության օրը, Հարավաֆրիկյան Հանրապետությունում ազատության օրը, Նիդերլանդներում Թագավորի օրը, Սլովենիայում ազգային դիմադրության օրը։ Այսօր ապրիլի 27-ն է, տարվա վարտին մնաց 248 օր։ որ.